we have invited Bante, we would like to request Bante out of compassion uh, be present for the Sangha. Out of compassion, please give us the Anumodana Dhamma talk uh, for the rice offering of the group uh, BB, uh, BA uh, and friends. Uh, we have been offering the rice to 53 monasteries in Myanmar, uh, which have about 11,447 uh, Sangha, Sale, and Yogi who practice in the Dharma. And the amount of donation is uh, uh, 105 tons uh, rice, uh, equivalent to um, mm, 65,000 US dollar. So this is a really uh, big offering in terms of the receiver uh, on the donor are very happy and uh, very joyful with their merit, uh, especially in the pandemic um, time. Everywhere is difficult. The donor also difficult. The receiver also difficult. The transport station also difficult, but we have to try our best and make the offering. So this is a very good Kusala Karma. So uh, this occasion, mm, we are also very lucky to have Bante uh, online to teach us. So we request Bante our compassion, give the and uh, Anumodana Dhamma talk. Uh, do oh, sadhu, sadhu. So, before giving Dhamma talk, shall we pay respect Buddha by reciting in the Modasa three times? Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại, mời đại chúng chúng ta cùng niệm danh hiệu Phật ba lần. Nam Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa နမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆာနမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆာ Okay, so we may start uh, Anumodana talk first, or gesture we may give a new Anumodana talk instead of uh, meditation instruction like before. So because of donation. Hôm nay chúng ta sẽ nói bài pháp hỏi thì hỷ phước báo về cái việc cúng dường trên nhóm à, thay vì chúng ta sẽ đưa ra những cái bài chỉ dẫn về việc hành thiền. Actually, we are I'm giving a talk about the Dana Parami, uh, especially for the Singapore group as a host. So, but uh, some of some of you may listen to those. <laughs> yes, Bante. Ngài nói ngài cũng đang dạy về cái bố thí ba la mật ở bên cái Zoom của Singapore thỉnh mời nhưng mà có lẽ một số người Việt Nam cũng có nghe đúng không? Yes, Bante, we have a Bante in Bologna. He's uh, live uh, on YouTube and he translate together while, while Bante was teaching. Mm. So oh. many oh. of us can join and listen. Mm -hmm. So, for that, uh, in some sutta, in some teaching, focus on receivers. So if we discuss about the receivers, if we can offer Buddha, Dharma, and Sangha, we can have a good receivers. Ở trong kinh điển có dạy về bốn cái hạng người thọ nhận cái việc cúng dường, tức là đối tượng của cái việc cúng dường à, nếu chúng ta có thể cúng dường đến Đức Phật à, hay chư tăng thì đây là một đối tượng cúng dường rất là cao thượng và có rất là nhiều lợi ích đến cho thí chủ. To offer Buddha by keeping in Buddha statue or relics in front of Sangha. If we offer, it is offering in Buddha also, together with the Sangha. But now based on conditions, you offer monasteries. Surely they will offer Buddha before they eat, before they, they use. So you imagine that and you should rejoice. I have offered to the Buddha as a higher receiver, highest receiver. Và wow. khi chúng ta cúng dường đến chư tăng có đức phật dẫn đầu thì là một loại cúng dường tối thượng nhất tức là tập thể thí có đức phật và chư tăng dẫn đầu và bây giờ à, thì đức phật đã nhập diệt nhưng mà thường chúng ta cúng dường chư tăng trước chư tăng thì có tượng phật hoặc là xá lợi của ngài thì cũng như là chúng ta cúng dường đức phật và chư tăng tức là chư tăng có đức phật dẫn đầu nhưng bây giờ à, quý vị cúng dường gạo cho đến các cái thiền viện thì trước khi mà họ dùng gạo họ họ dùng cơm họ ăn á thì họ cũng có một cái à, là lễ là cúng dường đến Đức Phật hầu như các chùa đều như thế cho nên bằng sự quán chiếu rằng là à, Ừ, chúng ta cúng dường gạo đây là cúng dường đến Đức Phật và chư tăng thì cái phước báo của quý vị sẽ thù thắng hơn rất nhiều. Because of uncomparable sila samadhi benya, the Buddha is arahant, the wadi So because of wadi even king or deva, king of Brahma, king of human when the Buddha appear, they only offer Buddha, no others. So he is the highest receiver. Và Đức Phật là một đấng mà vô thượng, tối thượng, không có người sánh ngang về giới định tuệ, là bậc xứng đáng cúng dường, tối thượng hơn tất cả trong thế giới chư thiên, loài người và phạm thiên. Do vậy khi mà Ngài xuất hiện trên thế gian thì các chúng sanh hướng đến cái sự cúng dường đến cho ngài để được phước báo tối thượng. So, sanghas, syalis, yogis, they are practicing in dhamma. If you aim the dhamma, they are practicing. You are offering is offering into the dhamma. So, it is also higher receiver. The Buddha recommend as a recommend Dharma as a teacher after the Buddha passed away. Và khi mà quý vị cúng dường đến chư tăng, đến các cô tu nữ và đến các cái hành giả đang thực hành pháp thì quý vị quán chiếu về cái pháp họ đang thực hành thì đó đồng nghĩa với việc quý vị cúng dường đến pháp và pháp là một đối tượng cúng dường cao thượng tối thượng và khi đức phật còn tại thế ngài ngài nói rằng um, ai thấy pháp là thấy ta so the buddha told the Pandit ananda yo ananda mya dhammo cha viniyo cha desito pinyato so mama ejena sattha ananda I have taught Dharma. I have laid down Vinaya. Those will be your teacher after I passed away. Và Đức Phật có dạy rằng à, trước khi mà ngài tịch diệt ngài có dạy với ngài Anan cái câu Bali mà thầy vừa đọc thì có nghĩa rằng này Anan đã ta đã dạy giảng dạy giáo pháp ta đã chế định giới luật và Pháp và luật này chính là thầy của các ông sau khi ta nhập Niết Bàn. So also told the Bande Vakali, Yodamambasati, Somambasati. Someone sees Dhamma, if so, sees me. By saying it in this way, the Buddha recommended Dhamma as a teacher after the Buddha passed away và Đức Phật cũng nói với ngài Wattali rằng ai thấy pháp người ấy thấy Như Lai như vậy Đức Phật đã chỉ dạy rằng à, pháp và luật chính là thầy dạy của hàng đệ tử sau khi ngài nhập diệt Even in the Buddha, by respecting Dhamma, he stayed. When he become Buddha, so he thought, who should be reflected by me? Uh, what should be reflected by me? Uh, who should be respected by me? Why should be respected by me? Because uh, without respect, respectation, it is not good to stay. So one need to have some respect to to be respected. So at that time, he saw Dhamma to be paid respect. So by respecting Dhamma, the Buddha has stayed. Và ngay cả Đức Phật sau khi Ngài đã thành đạo, giác ngộ với cội Bồ Đề rồi, Ngài nghĩ ai là người xứng đáng cho ta cung kính và nếu mà ta sống mà không cung kính một ai thì điều đó là không phải là lễ tốt không tốt đẹp cho nên ngài đi kiếm các cái đối tượng để ngài cung kính nhưng sau khi quán chiếu khắp không thấy ai hơn cao thượng hơn ngài và do vậy ngài sẽ cung kính chính cái pháp mà ngài đã giác ngộ. So now you have a chance to offer Dhamma by aiming the Dhamma they are practicing. Như vậy bây giờ quý vị cúng dường pháp bằng cách hướng đến cái pháp mà chư tăng, quý cô tu nữ và hành giả đang thực hành. So next one Sangha Sangha is a receiver. One of the Sangha's quality is that no Anodara, Punya Kitta, Lokasa. So it means uh, uh, fearless uh, merit field. So of the world means uh, Sangha is the field to plant the Bonya seed, merit seed of the world. So people need uh, merits So Sangha is like a field of palm. To plant. Bonya seed. Hmm. Và đối tượng thứ ba đó là Sangha là chư tăng là đối tượng cao thượng, tối thượng để cúng dường. Và trong cái ân đức của chư tăng thì có cái ân đức là à, bậc vô thượng phước điền của thế gian bởi vì thế gian rất là cần phước báu và chư tăng được ví như cái ruộng phước điền màu mỡ tốt đẹp nhất cho thế gian gieo cái hạt giống vào để gặp được cái quả lành so normally sangha mean a noble sangha uh, they are really respectable always good unchangeable but uh, although ordinary by referring by imagining or ờ, by reflecting Sangha's quality, if you offer, it is uh, the same as offering Noble Sangha that the Buddha said. Và thường khi chúng ta nói đến Sangha hay là chư Tăng là chúng ta đang nói đến chư Thánh Tăng, tập thể của chư Thánh Tăng là những vị đã chứng đắc đạo quả có cái sự đáng cung kính đáng cúng dường đáng tôn trọng không lay chuyển những cái phẩm chất không bị lay chuyển và cúng dường đến các vị thì rất là có phước báu nhưng khi chúng ta cúng dường đến chư tăng tập thể trong đó có những vị phàm tăng thì chúng ta cũng hướng tâm đến cái phẩm chất của chư thánh tăng như vậy thì chúng ta cũng được phước báu tương tự. So, if you offer do the three repeats as a higher receiver. So one, one who offer to uh, the higher receiver will have higher results. Because of this, by offering three refuges, if one go to the URL, realm, they are higher than other Devas. as a appearance, uh, as a life lifespan, as a happiness, as a uh, strength. Uh, as a knowledge. Và khi chúng ta, khi quý vị hướng tâm đến tam bảo là đối tượng nhận sự cúng dường là ba đối tượng nhận sự cúng dường cao thượng nhất thì kết quả của quý vị cho cái việc cúng dường đó nó cũng đem lại cái sự thù thắng cao thượng hơn cả à, ví dụ như khi quý vị, cái quả này cho à, cái phước này cho quả trổ và quý vị tái sanh vào cảnh thiên giới thì cái quả nó sẽ đem lại sự sung dung sắc thù thắng cao thượng hơn sức mạnh cao thượng hơn cao tốt đẹp hơn tài sản tốt đẹp hơn và trí tuệ tốt đẹp hơn So it is something discuss, discussing about the receivers. Now we will discuss about the offering things. Và đó là chúng ta đang vừa nói về đối tượng thọ nhận sự cúng dường bây giờ chúng ta sẽ nói về cái vật phẩm cúng dường so there is one stanza in the Sanyutta Nikaya but I only I will take one sentence one day one came to the Buddha told to the Buddha this is sentence Nati, Gosami Dandana. There is no wealth similar to cow. Because uh, cow you can plow, uh, you can use for the farming, or you can have milk. So from the milk you can get something like a ghee or butter. So they like it because of this Deva said, there is no world similar to cow. Và liên hệ đến cái vật phẩm cúng dường thì có một câu kệ trong kinh Tương Ưng Bộ và thầy chỉ tích dẫn một câu trong cái bài kệ này thôi. Thì hôm nọ có một vị thiên tử đến để đảnh lễ Đức Phật và vị ấy đọc lên một cái câu Pali và cái câu này có nghĩa rằng không có tài sản nào à, nó nó quý giá hơn bò bởi vì sao bò thì có thể sử dụng để cày cấy ruộng đồng và có thể lấy sữa và từ sữa này có thể làm các cái ờ, sản phẩm từ sữa như là ghi hay là à, bơ vân vân But the Buddha said that deva nati dinyasama dana. There is no wealth similar to rice. Hmm. Nhưng Đức Phật lại tạo với vị thiên tử đó rằng không có cái tài sản nào mà có thể so sánh bằng với gạo. So especially in the famine time. So other uh, Except rice, others are not important. Rice is very important. Và đặc biệt vào cái thời kỳ đói kém, ngoài gạo ra những cái thứ khác nó không có quá quan trọng. Gạo đặc biệt rất là cần thiết và quan trọng. When we have rice enough, at that time only the others are important. So we must have a rights. Because of this, the Buddha said, there is no wealth similar to rights. Vì khi chúng ta có đủ gạo rồi thì những cái thứ khác nó mới trở nên cần thiết và quan trọng. Do vậy mà Đức Phật đã nói rằng không có cái tài sản nào mà uh, ngang bằng hay là quý như là gạo. So because of this, the rice that you offered It is a very important thing. Do vậy mà quý vị đã cúng gạo là một phẩm vật rất là quan trọng. This is about the offering things uh, to rejoice. Next đây, one. Okay. Và đây là một cái điều liên hệ đến phẩm vật cúng dường mà chúng ta có thể luôn hoan hỷ khi quán chiếu về sự cúng dường của mình. Nalada is a way of offering. The way of offering we will discuss. So there are many ways to to offer. So one of a good way is a kalena dana dedi offered uh, dana timely. So it is a, a one, one way of offering. So any offering can produce a result of being rich. But if we can offer timely, if we offer timely, a special result of that is uh, we will have a result when we are uh, when we need. Và chúng ta sẽ bàn về cái cách cúng dường, à, tức là đã nói về đối tượng và vật phẩm bây giờ nói về cách cúng dường thì có nhiều cách cúng dường một trong những cách đó là kalena kalendati là cúng dường hợp thời và bất cứ cái sự cúng dường nào cũng cho quả đến sự giàu sang À, giàu có của cải tài sản nhưng khi mà bạn cúng dường hợp thời á thì cái kết quả nó đặc biệt hơn đó là bạn có được những cái kết quả bất cứ khi nào bạn muốn so results we need to have a, a uh, timely some people or most of people young time when they can use things when they can eat, when they can wear. So they are poor. <laughs> after working a lot, maybe after 40, 50, they start to be rich. <laughs> so although there are many things to eat, stomach not, not so good. Although many things to wear, body, body is no more beautiful. Yeah. cái quả trổ đúng thời này á nó cũng rất là cần thiết bởi vì sao bởi vì khi một số người khi mà còn trẻ thì họ rất là nghèo à, họ, lúc đó thì cơ thể họ nó trẻ họ cần ăn nhiều thứ ngon lành họ cần mặc đẹp đẽ nhưng mà họ không có được những cái phước quả nó trổ cho đến khi mà họ 40 50 rồi á, thì cái phước quả đó cái quả tốt, tốt nó mới trổ thì lúc đó họ trở nên giàu có nhưng mà muốn ăn ngon thì bao tử cũng không còn tốt để ăn được nữa muốn mặc đẹp nhưng mà cơ thể cơ đã xấu xí già nua rồi cũng không có diện được nữa do vậy mà cái quả trổ hợp thời cũng rất là cần thiết If you are happening in this way, so better to offer timely. Cho nên nếu bạn muốn có được cái quả trổ hợp thời thì cần phải cúng dường hợp thời. So, but uh, sometimes if we have a lot of things in the younger time, if we cannot control, if we are too greedy, so we may use something wrongly. So after some age, if we have a lot of properties, after understanding, uh, so sometimes it's good. We may offer uh, or we may do others benefit, uh, own benefit. So anyway, uh, sometimes it's good. <laughs> ở chỗ này thì à, cũng có cái điểm là nếu mà còn trẻ mà có quá nhiều của cải tài sản mà không kiểm soát được cái tâm á, thì có quá nhiều sự tham đắm dính mắc và hưởng thụ một cách sai trái á, thì nó cũng không tốt còn khi có tuổi rồi á và bắt đầu có tài sản của cải rồi thì cái lúc đó người đó đã có sự hiểu biết hơn có sự sâu sắc hơn cho nên có thể dùng tài sản của cải đó làm lợi ích cho mình và cho người khác như là cúng dường bố thí vân vân So we need to learn what is a timely donation. There is one sutta named Kala Dana. So donating to the traveler, donating to the one sick. Hmm. Và chúng ta cũng cần phải học như thế nào là cúng dường hợp thời thì có một bài kinh tên là Kala Dana là cúng dường hợp thời và trong kinh này dạy rằng cúng dường đến những người đang đi du hành là cúng dường hợp thời và thứ hai là cúng dường đến những người đang bị bệnh là cúng dường hợp thời. And uh, donating to the guest and uh, donating in the famine time like this kind of time diffi uh, difficult to get food because of disease So another thing is that newly appeared flowers or fruits uh, start to donate uh, to the one with morality. So those are timely donations. Và đối tượng thứ ba cúng dường hợp thời đã là cúng dường đến những cái vị khách cái thứ tư là được cúng dường trong cái kỳ thời kỳ đói kém nó giống như bây giờ nè rất là khó để có được thức ăn do bởi cái dịch bệnh đang hoành hành và cái thứ năm là cúng dường những cái hoa quả nó mới, mới trổ đầu mùa dùng để cúng dường đến những bậc có giới hạnh. So now all we have pandemic condition something is not good. But uh, for those who understand the Dhamma, uh, it is uh, it is a kind of chance to have a timely donation. So you have done that. So you should rejoice. Và như vậy, ở đây hiện nay đang trong cái thời kỳ đói kém do bởi dịch bệnh và um, dù cho khó khăn nhưng đối với những người hiểu pháp hiểu nhân quả và đã cúng dường một cái số lượng gạo đến chư tăng và như vậy thì quý vị đang cúng dường hợp thời và quý vị nên à, hoan hỷ tỳ hỷ à, với cái phước báo của mình đã làm. So this is about the way of donation. So if we have done wholesome deeds, samdesa like a change down many ruby. Chaindamani ruby. Uh, Chaindamani ruby is a uh, huh? wish fulfilling. Wish fulfilling ruby. So if you have a wish fulfilling ruby, you have a ruby, you make a wish. So you will have those things. So in the same way, those who has marriage, they have that kind of ruby. Whatever you you make a wish that will be as a result. Hmm. Và quý vị đã cúng dường thì đây là một cái thiện nghiệp và nó sẽ cho ra những cái phước báu và phước báu thiện nghiệp được ví như là chintab mani ruby tức là viên ngọc mani như ý ngọc này thì khi cầm viên ngọc để ước thì nó sẽ cho ra những cái điều mà cái người đó muốn có thì cái kết quả của cái phước báo mà quý vị đã làm nó cũng được giống như cái thiện nghiệp mà quý vị đã làm nó cũng giống như viên ngọc này vậy nó sẽ cho những cái quả lành mà quý vị mong muốn So another simile is uh, Kaparuka Uh, Kabaroka is uh, a wish fulfilling tree worship for a tree. So whatever you have a wish, that tree can support you. So especially like in the Deva realm, uh, sometimes in the human realm, some people may have. So whatever wish you have, you can you can take from that tree. In the same way, if you have done wholesome deeds, whatever you make which uh, it will come as a result. Và một cái so sánh khác là cái thiện nghiệp cúng dường này nó giống như là cây như ý. À, cây như ý là cây mà khi người ta đến đó người ta ước có món gì thì nó sẽ hiện ra món đó cho người đó. Đặc biệt là trên cõi chư thiên à, hoặc là cõi người ở một số người họ cũng có cái phước báu muốn gì được nấy tức là cần gì thì cái cây nó sẽ cung cấp như vậy thiện nghiệp được ví như cái cây như ý này bất cứ ờ, cái thế chủ mà có thiện nghiệp tốt thì khi họ cần gì thì đều có cái món đó in the Katrina time in Myanmar so they offer that a tree shapes are like a triangle in this way so they hang in different types of properties on that tree So bhikkhu so samnera they told whatever whatever needs uh, can take from that tree maybe their aim is uh, to get uh, such kind of tree mm. but uh, any kusala uh, can produce uh, uh any result you you wish và đặc biệt vào trong cái uh, lễ Kathina ở Myanmar thì thí chủ người ta hay làm một cái cây như ý trên đó họ cái treo rất là nhiều cái thứ phẩm vật cúng dường và bất <laughs> họ dân đến cho chư tăng và chư sa di khi mà à, chư tăng và sa di muốn cái gì thì có thể dùng ấy trên cái cây như ý đó thì có thể là đó là cái à, nguyện vọng cái ước muốn của thí chủ họ muốn cái kết quả nó cũng đến với họ như vậy à, tức là cái thiện nghiệp của họ làm á, nó sẽ cho cái quả như là những cây như ý bất cứ gì họ muốn cũng có được so good wish, uh, what is a good good wish or the wish we should we should make so for liberation it is a good wish to be Buddha to be great disciple and uh, chief disciple no medical collaboration. Those are good ways you can make. Và như vậy ước muốn à, cái ước muốn điều nào là tốt, ước muốn nào là tốt. À, đó là sự giải thoát. Sự giải thoát ở các địa vị như là đức, ờ, trở thành bậc chánh đẳng giác, bậc độc giác, à, hay là thượng thủ thanh văn hay là đại thanh văn hay là một vị thanh văn thường thì đây là những ước muốn tốt đẹp mà quý vị nên ước muốn ước nguyện. So now we have a quite complete, but anyway, uh, we will continue Bodhisattva's reflection about the dana, How he reflects uh, to do dana, to encourage your own self, to donate. Và chúng ta cũng nói khá đầy đủ về các cái chi phần của việc cúng dường rồi. À, chúng ta sẽ nói tiếp về cái cách mà Đức Bồ Tát tức là tiền thân của Đức Phật chúng ta ngài đã thực hiện cái pháp đà ná bố thí cúng dường này như thế nào ngài đã sắp tấn bản thân của ngài trong việc thực hiện cúng dường như thế nào So about the properties like money or gold or silver. So it is we call Wuttu Karma. Uh, properties do be waste. Properties do be waste. Uh, something do be waste. It means properties, Wuttu gamma. So What Vatu gamma can produce Kilesa gamma. Defilements to waste. So in this case, not to be waste, to waste. So it is a defilement. So uh, properties, uh, especially for the unlearned ones, Uh, may produce defilements. Uh, uh, for the for the unlearned ones, unlearned. mostly for most of people, mm, yes, yes, they say unlearned ones. Yes, I hope. Mm. Và về cái phẩm vật cúng dường thì nó có những cái thứ như là vàng, bạc, tiền thì đây gọi là quốc thuốc kama quốc thuốc kama là tài sản à, đáng được tài sản đáng được ưa thích à, tài sản được ước ước muốn tức là bản thân nó sẽ khiến cho mình muốn cái gì có cái nấy đó mình có thể đổi vàng tiền thành những thứ mình muốn đại khái vậy và bản chất cái tài sản này thì nó sẽ tạo ra kilesa kama tức là cái ô nhiễm như đối với hầu hết những cái người mà khoa học khoa học xin lỗi hầu hết những người mà phạm phu mà không có cái sự hiểu biết về về à, về pháp á, thì nó sẽ đem đến những cái cái cái sự ô nhiễm phiền não. So it is a do to connect or may connect with the five enemies. Bodhisattva reflect. Five enemy means uh, government or king, uh, water, uh, fire, thieves, or bad inheritors connected to them. They may waste properties và do vậy cái tài sản này này thì không nên được ước muốn bởi người trí bởi vì tài sản này nó liên hệ đến năm kẻ thù đó là nước lửa kẻ trộm cắp à, nhà vua hay là à, người cầm quyền chiếm đoạt và bị kẻ thừa kế hư hỏng làm cho tiêu tan bởi vì những cái đối tượng này muốn tiêu hoại cái, cái tài sản này The Because of argument, sometimes people argue based on bodies. This is mine, this is yours, something like that. So bodies uh, may cause arguments among people. đây cũng là nguyên nhân đưa đến tranh cãi, tố tụng lẫn nhau giữa người với người có thể nó ờ, tranh cả ô đây là của tôi không đây là của anh đây là của tôi vân vân thì đây là tài sản cũng có thể nguyên nhân đưa đến sự bất hòa ừ, tranh cãi Parisada reflect property not really essence uh, in Bali it is called Sara Sara is like a, we may translate essence also we can say hardwood In that tree, there is a hardwood in the mid- middle, so it is very useful, can last a long time. But the property we have, not lasting a long time. They may relinquish us, or we may relinquish them if we pass away. So life is not stable uh, because of this uh, properties are not really essence. và Đức Bồ Tát quán sát rằng bản chất của tài sản của cải thì không thật có nó không có thực chất nó không có cốt lõi giống như cái cây á, thì nó có cái lõi cây và cái cõi lõi cây này thì nó rất là cứng chắc và có thể tồn tại lâu được sử dụng lâu dài thì cái ví dụ về cái chữ cốt lõi này thì nó ví như một cái gì nó vững bền nhưng mà bản chất của tài sản thì nó không có cốt lõi nó có thể bỏ ta hoặc ta có thể bỏ nó khi chúng ta à, chết đi và đời sống thì không có vững bền à, do vậy mà tài sản cũng không vững bền so if we have donated properties it become our really own properties not connected anymore with the five enemies no one can destroy và nếu chúng ta đem những cái tài sản của cả này đi cúng dường thì nó trở thành thiện nghiệp của chúng ta và thiện nghiệp này thật sự là tài sản của mình và cái tài sản này nó đi theo chúng ta nó không bị những cái à, năm cái kẻ thù này cố tình làm cho hư hại No one can argue this is mine because we have donated we have a good mind already as a seat so always uh, uh, become own properties và cũng không có ai tranh cãi tranh giành với chúng ta về cái tài sản này không có ai nói dành ô đây là của tôi bởi vì đó là cái thứ phước thiện nó đã sinh khởi khi chúng ta sinh khởi cái thiện tâm lên à, khi cúng dường cho nên nó trở thành cái tài sản của chính mình Let a mind or Jelena, will follow you everywhere you go, even in future lives it will produce uh, happiness for you. Because of this, by donating, it can be essence, lasting a long time. Và cái tư thiện tức là cái tâm thiện mà muốn mà đã cúng dường đó à, nó sẽ đi theo quý vị à, suốt và ngay cả đi vào đi đến những cái đời sau đời tương lai và nó sẽ đem lại những cái hạnh phúc những cái sung sướng do vậy mà ừ, cái phước báo cúng dường nó là một cái tài sản cốt lõi So another way of reflection, his reflections in this way. So sometimes to get the properties or to maintain properties, uh, sometimes even many to harm others uh, without seeing uh, this is my friend or relatives. So people may harm based on properties. So properties, although we attach to it, uh, sometimes it can cause such a kind of problems. Và Ngài cũng quán chiếu rằng thỉnh thoảng để mà kiếm được và để duy trì được cái tài sản của cải thì người ta có thể phải hại những người khác và không có phân biệt không có biết đây là bà con bạn bè mà vì tài sản của cải họ cũng có thể hại lẫn nhau để đạt được um, do vậy mà tài sản của cải nó là một cái mối nguy hại sorry Bante I need to block the battery is low block the the power for the computer mm ừ, -hmm. Ừ, ừ. So if we have donated those properties, so it is the way to gain properties to be rich. As a karma, although you don't wish will have. So also no need to protect. Already well protected. và do vậy mà nếu chúng ta đã cúng dường những cái tài sản của cải thì nó trở thành thiện nghiệp của chúng ta và nó không còn con không còn gây hại nữa chúng ta cũng không cần phải bảo vệ nó nữa và nó đã trở thành cái tài sản vững chắc của mình so if it is it is sublime or damaged it is uh, spoiled or damaged or lost, uh, we have to worry, we have, have to be suffering, or we have to cry. So if you are no need to cry. <laughs> Happily finished. Và khi mà chúng ta còn tài sản của cải nếu chẳng may nó bị hư hoại, bị mất đi thì chúng ta sẽ bị lo lắng khổ sở rất nhiều bị khóc than nhưng một khi chúng ta để đã cúng dường rồi thì chúng ta không còn phải lo lắng hay khóc than về nó nữa và chúng ta rất là hoan hỷ hạnh phúc So another reflection is based on properties, sometimes we have a uh, mechera. Mechera is a kind of mind, stinginess. Uh, if we have a lot of money in the pocket, uh, sometimes we may not believe others. Uh, like, are you thieves? <laughs> or pocket, pocket robber or something like that. So this kind of mind is a, a, kind of stingy mind. So if it is happening a lot in the mind, it is not good. will produce uh, better destination. So it is uh, because of property, uh, we have this condition. So if we have donated, we'll not have those things. Và nếu mà chúng ta quán chiếu là do bởi tài sản, do có tài sản cho nên cái tâm của chúng ta nó sẽ khởi lên rất nhiều cái tiến trình tâm thuộc về keo sẻn à, có nghĩa là khi mà mình có nhiều tiền của hay tài sản rồi mình sẽ rất là sợ mất mình sợ mình bắt đầu nghi ngờ người này người kia mình nghe không biết đó có phải kẻ trộm không hay là cái mắt phải móc túi hay không thì những cái loại tâm này nó thuộc về cái tâm keo sẻn và nếu mà nó xảy ra rất là thường xuyên đối với mình thì cái không tốt nó sẽ khiến cho mình bị tái sanh vô những cái khổ cảnh bởi vì những cái lộ tâm bất thiện này và đây là cái lý do mà do tài sản có thể làm cho ta có những cái tâm đó nhưng nếu chúng ta đi đi cúng dường rồi thì chúng ta thoát khỏi những cái tâm kêu sẻn đó about the properties by donating <clears throat> only in this way It is the cause of uh, happiness. He reflected in this way. Và đối với tài sản của cải, Đức Bồ Tát đã quán chiếu những cái cách như thế. So this is uh, the way of reflection of a uh, bodhisattva to encourage own self to do donation. Và Đức Bồ Tát đã quán chiếu nhiều cách như thế để khuyến khích bản thân mình thực hiện nhiều cái thiện sự cúng dường. So another thing is uh, uh, the reflection about the receivers. Sometimes we want to donate, but uh, we want to check how is the receiver. So sometimes if the receiver is not nice, uh, our mind may have a stinginess. So what is the way to reflect? Và về cái đối tượng nhận vật phẩm cúng dường thì khi, đôi khi chúng khi chúng ta bố thí cúng dường chúng ta cũng hay suy xét về cái đối tượng này nếu mà cái đối tượng này không có tốt đẹp á, thì cái tâm của chúng ta cũng không có muốn cho này tâm chúng ta nó có cái sự kêu sẻn về chừng. So if someone ask to him So his thinking is it that so asking something from the others is a it is a very shameful thing. But uh, even shame shameful things, he said to me. So he is so friendly with me. He reflect in this way. Và Đức Bồ Tát khi mà ngài quán chiếu ở cái chỗ này à, đó là cái người nào mà khi họ muốn xin cái gì rồi á thì thực sự xin ai đó là một cái điều rất là xấu hổ nhưng mà người đó đã hỏi xin thì bằng cách tiếp cận và trở nên thân thiện thì cái người đó cũng coi là tốt đẹp So about the receiver, he reflects. He is the one who will guide me the way to bring properties in the next lives, in the future lives. Và Ngài quán chiếu rằng một cái người nào mà xin của cải tài sản của Ngài là cái người đang hướng dẫn con đường cho Ngài đi đến cái đời tương lai. So another reflection where is uh, <clears throat> so like uh, something similarly uh, if the house is burning, so we need to take out uh, precious properties. In the same way, our lives are burning by, by aging, uh, the, the final aging, the final sickness, the final death. So our lives are burning. So if a receiver comes, it is a uh, trying to take uh, the, the properties or he is uh, trying to help uh, my properties uh, uh, from the burning house. Và Ngài cũng quán chiếu theo một cách khác nữa đó là um, khi mà mình bị cháy nhà đó thì mình sẽ nhanh chóng đưa tài sản của cải ra khỏi ngôi nhà bị cháy đó để được bảo toàn thì cũng vậy cái cuộc sống này nó đang bị rửa già rửa bệnh rửa chết bốc cháy và nếu có ai đến mà xin ngài cái vật gì đó thì cái người đó chính là đến để giúp cho ngài lấy được lấy ra cái tài sản trong cái ngôi nhà đang cháy so here's the place to store my properties Ừ, not to be burned. Và Ngài quán chiếu rằng ồ oh, đây là cái chỗ mà để ta cất giữ tài sản của mình không để bị cháy. So uh, he is a girlfriend. Rasiva is a girlfriend uh, to fulfilling his paramis to be Buddha. He thought, he reflected in this way và ngài quán chiếu rằng những cái người thọ nhận tài sản của cái của cải của ngài chính là những người bạn lành đang giúp cho ngài bồi bổ ba la mật để đi đến Phật quả. So here's is a present Indonesian. Uh, my life uh, surely will die one day. Because of this, uh, although not being asked I surely should give him. I should surely give him. He thought. Và Ngài quán chiếu rằng à, người đó đang nhận cái của cải tài sản của ta giống như là đang đang giúp cho Ngài cất giữ của cải tài sản vậy thì do vậy mà à, dù cho người đó à, không không cần phải xin thì ta cũng nên là đưa cho cái tài sản của mình đi So like uh, Borisa does, uh, Borisa does, who wishes to donate, they have to find out to receive us diligently. But for, for me, without without finding out, uh, because of my good karma, I can get us. He thought, he reflected in this way. và khi mà ngài được sinh như vậy thì ngài cũng quán chiếu thêm rằng là như chư bồ tát khi các ngài muốn thực hiện thiện sự bố thí cúng dường thì phải đi tìm những cái người để nhận à, thì à, bây giờ ta không cần phải tìm mà ta đang có cái người thọ nhận đối tượng để cho đây bằng bằng cách này ngài quán chiếu so based on the nature of donation So it is a supporting receiver in reality by offering, it is a supporting donor uh, in, in reality by donating receivers. Và bản chất của cái việc bố thí cúng dường là nó hỗ trợ cho người nhận à, một cách à, theo cái nghĩa mà chân đế đó và nó cũng hỗ trợ cho cái người cho ở cái mức độ hay là ở cái nghĩa chân đế nghĩa cùng so I should support myself by supporting others he reflect, Bodhisattva usually reflect I should I should support myself by supporting others So if we give others, normally supporting others, people think. Also supporting own self as a karma. Và Ngài cũng quán chiếu rằng à, ta nên à, hỗ trợ giúp đỡ cho chính bản thân mình bằng cách giúp đỡ cho người khác. Bởi vì khi mà chúng ta hay cho ai đó thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang hỗ trợ cho cái người nhận nhưng trên thực chất chúng ta đang hỗ trợ cho chính mình bằng cách tích lũy những cái nghiệp lành. How can I fulfill paramis, dana paramis, without receivers? bodhisattva reflect. Và Đức Bồ Tát còn quán chiếu rằng làm thế nào mà ta có thể bồi bổ ba la mật được nếu không có những cái người thọ nhận. So I have to store the only for the receivers. Và ta nên cất giữ tài sản của cải của ta ừ, chỉ ở những nơi người nhận mà thôi. When the receivers can take my properties without asking my permission. Và người nhận có thể lấy những tài sản của ta mà không cần phải xin phép ta how I can be the lover or receivers uh, how can I be lover the receivers? Uh, how can I love receivers? À, và khi nào thì à và làm thế nào mà ta được yêu mến bởi những cái người thọ nhận hay là làm thế nào ta có thể yêu mến những người thọ nhận so how can I be happy in the donating time uh, after that và làm thế nào ta có thể luôn hạnh phúc ừ, trong khi cúng dường và sau khi cúng dường how the receivers uh, receivers uh, uh, desire to donate welcome to me và khi, làm thế nào mà những cái người mà họ muốn thọ nhận á họ họ muốn đến với ta để xin How can I know Rasiva's mind uh, without asking? Làm thế nào mà... One of the quality we say within you. Within you means is uh, who understand the saying, who understand the saying. So good people, although not being asked, they understand receiver's mind. Uh, sometimes even a friend to friend, uh, some things are needed, uh, but uh, don't dare to say because of shamefulness. Uh, but a good friend may know À, uh, what he needs. Và làm thế nào mà để ta có thể hiểu ý được người nhận để mà cho họ đúng thời hay đúng lúc à, và cái đây là một cái phẩm chất của cái người gọi là Watinyu tức là không nói cũng biết à, đây có thể xuất hiện ở giữa những cái người thân hay bạn bè tốt với nhau á đôi khi người bạn họ đang cần một cái thứ gì đó nhưng mà họ ngại họ không dám hỏi họ không dám nói nhưng mà à, nếu là cái người hiểu ý à, thì nhìn thấy là biết và như vậy có thể cho hay giúp đỡ bạn bè mình so another reflection is it is a very big crafty for me uh, not donating receivers uh, having properties. Those who having property. Uh, uh, have a property, have a receiver, uh, not donate. -uh, uh, yes. So it is a very crafty, very big crafty for me, he reflect. Yes. Và Ngài ừ. cũng quán xét rằng là nếu mà ta có tài sản mà ta có người để nhận, để bố thí mà chúng ta không cúng dường thì đây là một cái sự xảo quyệt lớn của tâm ta. How can I relinquish my limbs and my life? We reflect. Và Ngài cũng quán chiếu làm sao ta có thể bố thí, cho đi tay chân và mạng sống của ta. So Uh, Bodhisattva always uh, inclining and uh, to donate. In this way, he inclined. Và như vậy Đức Bồ Tát luôn luôn xu hướng đến việc bố thí cúng dường bằng những cái cách như vậy. So another thing is uh, he goes his mind not to incline the result. Although the result of dana always coming to donors like uh, uh, a kind of insects. You're trying to relinquish them, but come back to you. So it is uh, the dana nature have. You relinquish, but it come to you. Have this nature, but uh, he don't make, make he didn't make his mind uh, uh, not not too long for the Rasatodana. So uh, Rasatodana means uh, like uh, to enjoy human deva life or success, but uh, uh, can long for Rasatodana like to be Buddha to get liberation và ngài cũng à, hướng đến cái việc cúng dường thường xuyên nhưng ngài không hướng đến cái à, hướng đến cái việc thọ nhận cái quả của cúng dường này à, bởi vì dù cho chúng ta không muốn thì cái kết quả của việc cúng dường nó luôn trở lại chúng ta như là có một cái loại à, côn trùng khi chúng ta à, quăng đi thì nó cũng sẽ bay trở lại thì nhưng mà ngài không hướng tới cái việc thọ nhận các cái à, phước quả do cúng dường bố thí đem tới như là sự thành công sự giàu có sung sướng hưởng thụ nơi cõi người và cõi trời à, và ngài chỉ hướng tới cái sự giải thoát là phật quả à, là vị phật chánh đẳng chánh giác These are Bodhisattva's ways uh, to produce a dana So to do some some jobs, uh, we need to have some kind of reflection, uh, some kind of preparing for the mind. Uh, so Bodhisattva reflected in this way. So this uh, this kind of reflection uh, will cause donation donating mind. Hmm. đây là cái cách mà Đức Bồ Tát tạo ra các cái phước thiện hay ba la mật đà ná của Ngài. Thì thường thì chúng ta làm cái công việc gì chúng ta cũng cần suy xét về cái công việc đó, về cách thức và kết quả của nó. Và bằng những cái cách quán chiếu suy xét như thế thì Đức Bồ Tát tạo ra những, những cái tâm sinh khởi những tâm bố thí cúng dường nơi ngài và và bồi bổ ba la mật bằng cách ấy So another thing is uh, uh, keeping his mind when he donates. <clears throat> so if someone who love him or someone who he love ask him, if so, he thought, he thought, oh, I have a chance to give my lover. ngài cũng quán chiếu và giữ cái tâm trong khi cúng dường bằng những cái cách như sau đó là khi mà có những người nào mà yêu mến ngài à, hoặc là những người nào mà ngài yêu mến để cúng dường thì ngài nghĩ rằng ô đây là cái cơ hội để ta à, bố thí ban tặng hay cúng dường đến những người mà ta yêu mến if someone who hate him or who ignore him asked him to donate. So he, he thought by, re, by giving in this way, uh, he will be my friend. Và đối với những người nào mà ghét bỏ hay thù án Ngài thì Ngài nói ờ bằng cách cúng dường hay bố thí hay ban tặng thì ta sẽ làm bạn được với người này. So in this way he trying to rejoice và bằng cách này mà ngài cố ngài à, hoan hỷ với việc cúng dường Okay, time is uh, uh, time is uh, already enough, so you uh, know, we should stop here. Yes, mm. thời so, gian cũng đã đủ rồi, chúng ta nên dừng ở đây. But uh, you have done the donation, so like can trying to increase more. <laughs> Nhưng mà do các bạn đã làm cái thiện sự cúng dường cho nên sẽ cố gắng uh, kéo dài một chút. Okay, okay. Ờ, okay. we will have an interview. À, bây giờ so bạn thế will interview also. uh, interview uh, if you you want to can. yes, yes, and then mm. so I may ask the audience who want to interview directly. We have some question, uh, mm -hmm. but I haven't prepared it yet. <laughs> oh, okay. I will ask. Okay, so, so yeah, share marriage. Uh, no, uh, I think many people want to ask uh, directly. Okay, okay, okay. okay. And I um. Hà sẽ cho trình pháp hay là cho đặt câu hỏi thêm thì có một số câu hỏi trong à, trong form rồi nhưng mà khi mà nghĩ hôm nay ngài không có cho trình pháp nên chưa có dịch chưa chuẩn bị sẵn thì bây giờ à, cơ hội để cho những người nào muốn hỏi trực tiếp hay là trình pháp trực tiếp thì xin mời xin mời mọi người giơ tay thì sẽ để sẽ hỏi trực tiếp luôn ạ. À. Con kính bạch à, này, lựa con kính à, thật với cô thưa cô xin xin nhắc thì tôi cho con hỏi một câu là khi mà con ngồi thiền ấy, thì cái điểm xúc chạm của con ấy, nó hay tập trung ở dưới cái vị trí lỗ mũi này thì mình nên đặt tâm tại vị trí đấy hay là bắt buộc phải đặt ở vị trí liên tục là một thứ hai vị trí nào xin lỗi ngồi... xin lỗi nói lại là vị trí điểm xúc chạm ở đâu tức là ngay vị trí dưới cái lỗ mũi trái tức là ngay ở, ở dưới cái cánh dưới cánh lỗ mũi trái dưới cánh lỗ mũi trái ok à. Vâng và thứ hai là con xin nhắc là khi mà con ngồi thiền ấy, thì con hay có hiện tượng là cái người con nó hay bị ngã về phía sau ấy thì lúc đấy thì mình có cần phải điều chỉnh lại người nó thẳng hay là mình vẫn tập trung để mình bám một hơi thở ạ ừ. là dạ, con xin hết ạ ừ. con cảm ơn cô ạ yeah. Ừ. um, then he would like to ask Bante that when he meditate yeah, he feel that the touching point of the breath is um, It's right under the left nose, right mm under the left nose. So he's, he's, he asked whether he should uh, try to focus at that touching point or shoot around this area, I mean the middle, the middle of the. Uh, so anywhere yeah. around here is okay. So where is it good, you can say, as long as around this area, possible most of our do be dusted by in the air. So it's okay. Yes. Dạ. Anh ừ. à, Ngài nói rằng bất cứ cái điểm nào nó nằm trong cái khu vực đó tức là dưới cánh mũi và trên môi trên ngay cái khu vực đó và khi mà cái khí nó đi qua đi lại nó đụng vô cái da và mình cảm nhận được ở cái khu vực đó thì là đều được. So he, uh, he asked Uh, while he was meditating, usually his back or his body are uh, bent backward, a bit, a bit lean or bend backward, front backward. Should he adjust uh, or just let it be? Uh, if uh, not much, if a healthy position, so let it be no much problem. Ừ. à, nếu nó cái việc mà ngã về sau nếu nó không có nhiều lắm và nó cũng không có um, tức là nó làm không làm cho ảnh hưởng tới cái sự khỏe khoắn của mình lắm nó mình vẫn cảm thấy khỏe khoắn thì cứ cứ để nghiêng yên không cần phải chỉnh sửa dạ rồi ạ à, xin mời Oppo A54 dạ dạ con chào cô ạ dạ, dạ thì um, con ờ, còn khá là trẻ con đang trong bước đầu tiên của việc hành thiền và nhất là mọi người trong gia đình con họ không có biết đến Phật giáo Phật giáo Nguyên Thủy á thì mỗi lần khi mà con nói gì hay là con muốn hướng điều tốt đến cho họ mà họ không tin và họ cãi lại những lời con nói á, rồi họ cho rằng mình không phải là người trí tuệ rồi không chịu lắng nghe thì um, con xin có lời ý kiến khuyên giải từ thầy Sa Do Đo và để làm thế nào để không tránh tránh khỏi cái phiền não về việc uh, khi mà sống trong môi trường gia đình mà họ không biết Đức Phật pháp như vậy ạ? Yeah. Bante, would like to ask Bante and à, that uh, she still young and she's in the first state of uh, learning uh, meditation. and she live in the families who are not uh, following or not believing in Theravada Buddhism. And whenever she tried to explain the good things or explain the Dhamma or her knowledge to the family, so they usually against her idea and uh, maybe blame or scold her that she is not uh, uh, wise or she is is, is wrong or something. So she would like to ask Bante advice uh, how should she uh, adjust uh, to be not uh, uh, feeling bad um, uh, while staying in such a condition. so first of all, you may need to understand what is the Buddha's teaching more Also, oh, you may need to practice uh, properly. So I'd rather that uh, connecting with the people is a, uh, uh, it is an, another kind of uh, learning. So how we should speak, uh, how we should not. So yeah, people may not agree, especially if a different religion. So, uh, so about that, uh, no need to be disappointed. Uh, so, saying in time, uh, if they don't accept, uh, we may not say much, something little bit. Uh, so only we will show our actions or speech uh, to be correct. Um, in this way, we may be able to persuade uh, people. So by uh, maybe if you you you are young, usually <laughs> younger people uh, they are st still learning about the uh, about their communicating with the people. Mm. Ừ, dạy rằng à, đầu tiên thì bạn cần hiểu thêm về giáo pháp của Đức Phật, học thêm về giáo pháp và hành theo một cách thích hợp đúng đắn um, để bồi dưỡng cho chính mình và sau đó thì bạn giao tiếp với mọi người à, thì bạn cũng cần phải học cái cách giao tiếp à, nói như thế nào à, nói làm sao khi nào thì không nói à, vân vân và người ta có thể không tin đặc biệt là đối với những người không cùng tôn giáo thì mình cũng không nên có cái sự thất vọng hay phiền não nhiều quá à, khi mà mình nói điều gì đó mà người khác không chấp nhận thì mình không nên nói nhiều à. uh, à, in the Brihati, uh, ờ, learning in learning in school learning in monastery even if bhikkhus uh, usually no meditate. So at that time, uh, I went to uh, meditation monastery, uh, meditate. So after I come back and do the learning monastery, some friend uh, a little bit uh, said me uh, a bit. So by meditating, what kind of result you can get. <laughs> so, but once one asks in this way, we, we understand normally. So I told him, uh, I can sleep by sitting. So, like that. So at that time, no more complaining. So sometimes uh, we need to say in this way. <laughs> they want to they want to hear such kind of dance. Ngài nói rằng khi mà người ta không tin mình á, thì mình cũng không nên nói nhiều và đặc biệt là mình chỉ có thể hiện cái sự sống đúng đắn các cái hành động đúng đắn lời nói đúng đắn của mình để thuyết phục mọi người thôi chứ không nên thuyết phục bằng cái lý lẽ của mình và đối với người trẻ đó thì bạn còn trẻ thì bạn cũng còn cần phải học cái cách giao tiếp của người ờ, của, đối với người khác rất là nhiều thì nó có rất là nhiều cái cách để giao tiếp à, thầy kể câu chuyện của thầy <clears throat> là khi mà thầy xuất thân từ trường pháp học á tức là thầy là một vị mà đạt cái học vị cao nhất à, ở miếng viện về pháp học mà ngay cả trong trường pháp học á, thì cái việc mà chư tăng không có hành thiền nó cũng là phổ biến tại vì các vị sẽ chuyên về học và chuyên về giảng dạy rồi bằng cấp rồi sau đó là đi ra mở trường vân vân thì khi mà thầy à, thầy không có đi dạy nữa và thầy bỏ đến thiền viện để thầy hành thiền tu thiền thôi á, thì những người bạn của thầy khi mà thầy về thăm á, thì một số người bạn mới nói theo kiểu như là chê trách á nói chứ chứ thầy à, hành thiền thì thầy được cái kết quả gì thì thầy mới nói rằng uh, ờ, khi mà uh, tôi hành thiền thì tôi uh, um, có thể ngủ ngồi được <laughs> thì thầy chỉ trả lời đơn giản thôi chứ không có nói những cái gì cao siêu thì khi mà nghe như vậy thì không còn cái sự kiểu như là ca thán hay là chỉ trích hay là tranh luận với nhau nữa và đôi khi người ta muốn nghe cái cái sự trả lời như vậy thôi thì người ta mới vắng ừ. cái sự tranh cãi thì đó là một cái cách giao tiếp ok <laughs> à, ngài à, đã trả lời xong bây giờ xin mời câu hỏi tiếp theo ạ à. um, um, there is one question in the chat window uh, would like to ask that uh, um, when the Katina ceremony is happening, uh, so should uh, she or he participate in the ceremony or should she uh, do the serving uh, at the kitchen for everybody after the ceremony because many ceremony is um, open in the morning and the big amount of people participants need uh, uh, someone to be serve, uh, to serve them. So uh, she wonder whether she should join or she should serve at the kitchen. <laughs> Where you like. Well, so you should do what, what you want to do mm. or what your group needs. Ừ. Về cái câu hỏi mà ngài à, hỏi về cách ngài cho câu hỏi về buổi lễ dân y Katina thì nên tham dự buổi lễ hay nên ở dưới bếp phục vụ đồ ăn cho mọi người sau buổi lễ đó thì ngài nói thì bạn thích ở đâu thì bạn phục vụ ở đó mà bạn có mặt ở đó hoặc là cái nhóm của bạn cần bạn ở đâu thì bạn ừ. Another question is um, Um, she asked uh, the difference between the um, punya, the punya between offering directly and offering indirectly. Uh, because she feel whenever she can offer directly by hand, then she feel more happy, happier. Yeah, generally have this saying, offering with own hand It is Brenda. Yeah. Dạ. Ừ, câu hỏi là chúc báu cúng dường giữa trực tiếp và gián tiếp à, thì ngài nói rằng à, thường thì có cái câu là cúng dường tận tay thì thì sẽ hoan hỷ hơn sẽ tốt đẹp hơn ừ. rồi okay. rồi xin mời xin mời ừ, ai muốn hỏi trực tiếp nữa không ạ à? dạ con định lễ sư ạ con định lễ sư cô ạ dạ con là diệu lý con ở cần thơ dạ dạ kính bạch sư thưa sư cô con có một cái câu hỏi vậy thì con nghe cái, cái tích truyện đó là thời xưa đức phật uh, um, cho một vị uh, bà la môn quy y thì khi mà ngài nói cái câu là con hãy lại đây thì lúc đó y bác của ngài ấy xuất hiện là do ngày ngày ấy là trong tiền kiếp đã từng có ờ, dân y bác thì cái câu hỏi của con là ví dụ như tụi con không có điều kiện để làm thí chủ chính trong cái lễ dân y đó tụi con chỉ hùng phước hoặc là tụi con chỉ dân một cái y thôi thì sau này lại kiếp nào đó trong tương lai con có được hưởng cái quả phước giống như vậy không ạ à? thưa sư dạ con cảm ơn sư ạ à. con cảm ơn sư cô dạ. Um, Bante, she asked, uh, she would like to pay respect Bante and she would like to ask, uh, she heard in the Buddha, uh, Buddha um, teaching that uh, once Buddha called a Brahm, Brahmin, a eh, hibiku and that person became a biku with uh, fully formed with the robes and shaved head and bow. And so mean in the past, he has done the offering uh, of ropes and a bowl. Mm. And she would like to ask um, in the Katina ceremony, uh, we don't have the condition to be a main donor, uh, but only the uh, the donor to join the ceremony uh, to offer one set of rope or uh, one bowl only. So she would like to ask whether she has enough the punya to be uh, a, a hibiku in the future life with mm -hmm. such kind of offering only. Mm. So about this case, uh, Data mentioned must be katina rope or main ropes. So any ropes or bowl you offer, so it, it can produce a, that kind of result. Mm. Ngài dạy rằng về cái việc mà trở thành Ehibiku á, thì không cần phải là là y Katina hay là y chính của Katina hay là bác của Katina mà bất cứ cái y bác nào mà bạn cúng dường thì đều có thể cho cái quả Ehibiku trong tương lai. Dạ, con ờ, kính chào sư, kính chào cô ạ. Dạ, vâng. dạ ờ, con xin ờ, cô dịch ờ, giúp cho con ạ. Thì con xin ngài là dạy xin thầy dạy cho con là con cũng đã hành thiền được 3 năm nay rồi. Thì con có thể ngồi được 4 tiếng, 5 tiếng một thời mà con không cần phải đủ chân. Thế ánh sáng của con thì con thấy từ năm đầu tiên con đã thấy nhưng đến bây giờ thì nó vẫn chỉ là sáng với trước mặt thôi chứ nó không ở ngay cái chỗ lỗ mũi được mà con vẫn hướng tâm vào cái điểm xúc chạm ở lỗ mũi giữa giữa cái cái chóp mũi và cái môi trên đấy thì con vẫn để tâm ở giữa khoảng đó nhưng mà con vẫn thấy ánh sáng nó phía trước mặt thì nó không không không không không không không gom lại chỗ mũi mà cái thời gian đầu ấy năm đầu thì con thấy ánh sáng thì con thấy là nó nó nó cái tâm nó rất là hoan hỉ nó rất là dễ chịu nhưng bây giờ thì con không thấy cái hỉ lạc ở đâu cả mà con chỉ thấy ánh sáng nó rất là sáng sáng rực rỡ sáng phía trước mặt thôi ạ à. thì vâng. con hành như thế tức là sai ở chỗ nào hay là con thiếu cái ba la mật gì mà nó không có phát triển gì mà đến năm nay là ba năm rồi ạ dạ. dạ. dạ, dạ. thì con vận hành mỗi ngày là bốn thời đấy ạ không bỏ một thời, một thời mấy tiếng một thời mấy tiếng à à, thời lâu nhất là 4 tiếng một một một thời còn thời ít nhất là một tiếng yeah. Ừ. tức là có những ngày con ngồi 12 tiếng một thời một một ngày yeah. Ừ. thế còn có những ngày con ngồi 10 tiếng và dịp bây giờ con chỉ ngồi có 8 tiếng thôi ạ yeah. Ừ. một ngày ạ dạ, vâng ạ yeah. xin cảm ơn cô ạ dạ. Pante, she would like to ask Pante that she has been practicing meditation for three years and uh, she could sit four to five hour one session. And in the first year, she already saw the light. Um, and until now, she still focused at the touching point under the nose and the uh, upper lip uh, between this area. Um, uh, but however, her light is, she saw the light just in front of the face. It doesn't gather to be uh, a point uh, to be right at the nose, the nose. The light is just in front of the face. And, uh, and in the beginning years, uh, when she saw the light, she has a lot of pity. But now she doesn't have any pity anymore, but only see the very brilliant, brilliant light, but it is in front of the face. And mm-hmm. she, would like to ask uh, what is her mistake or wrong practicing that caused this uh, problem and why the nimitta doesn't appear right under the nose or at the touching point. Although she still sit the uh, four section one day, sometimes 12 hours a day, sometimes um, eight hours a day. So you no need to change your life. Only you need to change your mind to think uh, breathing here, breathing in right place. So light will appear there. If you know, unify with the breathing, so still continue on the breath. When the the light and breathing unify. When the breath is subtle, you should focus the light on that area. So as a main place, but light can be bigger, bigger than that. So actually, if one have concentration, lights are everywhere, wherever you see. If you see far, light is far. if you see near light is near, so so you no need to change the light. Only you should change your mind in the right place. If so, light will be there main, mainly, but it can be bigger. Mm. Yes, Nga trả lời rằng cô không cần phải thay đổi cái ánh sáng và cô chỉ cần thay đổi cái tâm của cô cô hãy nghĩ rằng cái hơi thở nó ở đây à tức là ở cái chỗ lỗ mũi á và khi ánh sáng nó xuất hiện nó sẽ hợp nhất với hơi thở và nó ổn định thì cô chuyển qua an trú trên ánh sáng còn nếu nó chưa hợp nhất thì cô vẫn tiếp tục trên hơi thở và thường á thì ánh sáng nó có thể lớn hơn cái cái điểm xúc chạm cái vùng cái lỗ mũi của mình tập trung chứ không phải là nó phải nhỏ như là mình nghĩ mới đúng và đối với người có định tâm rồi thì ánh sáng nó ở khắp nơi mình muốn nhìn xa thì nó xa mà muốn gần thì nó gần do vậy cô không cần phải thay đổi cái ánh sáng mà cô chỉ cần thay đổi cái tâm nhận thức của cô that's all for today dạ, Ừ. dạ thì con hỏi là như bây giờ mà ánh sáng của con ông tự sáng ở trước mặt như thế mà nó sáng rất là lâu cả một thời thiền hai tiếng ba tiếng hoặc bốn tiếng thì con có thể chuyển qua quan sát ánh sáng được chưa ạ So she asked now her light is in front of her face and maintain lasts very long to three four hours so now can she switch to focus on the light if possible uh, if uh, you want to practice anabana, yeah, you can sit on the night, but uh, in the touching area, in the in the touching area. Yeah. So, uh, so if so, it will be breathing meditation. If uh, you are seeing like in front of eye, it is not like a breathing meditation, like uh, something similar to casino. So but uh, you are practicing breathing <laughs> so similar to casino so not so matching so another way to to test is uh, if you trying to see 32 parts uh, how will be so if you can see 32 parts so you can you may be able to go to casino so that is another way but uh, if you trying to if you want to try you may keep your mania in front of nose. Mm. On the light in front of nose. Or in the breathing. Nghe nói rằng um, cô nếu mà muốn thực hành thiền niệm hơi thở đó thì cô có thể chuyển qua cái ánh sáng này nhưng mà mà phải tập trung ở cái điểm cảm của hơi thở đó ở cái điểm mà của hơi thở nó đi vào đi ra thì nó mới là thiền niệm hơi thở nimitta của thiền niệm hơi thở còn nếu mà ừ, mình thấy ánh sáng trước mắt của mình trước mắt của mình và mình tập trung trên đó tập trung ở cái khu vực trước mặt thì nó không có phải là thiền niệm hơi thở mà nó gần như là cái thiền niệm anh à, thiền kasina tức là tiếng xứ và như vậy nó không có hợp với cái thiền niệm hơi thở à, và một cách khác để thử nữa đó là khi mà cô có ánh sáng mạnh như vậy thì cô thử nhìn 32 thể trượt của cô 32 thân phần á mà nếu mà cô có thể thấy được thì có thể chuyển qua hành thiền casina đây là một cách khác để thử thôi nhưng còn nếu mà cô vẫn muốn à, thành công trong thiền niệm hơi thở ờ, và dựa trên thiền niệm hơi thở mà có ánh sáng thì cô phải tập trung trên ánh sáng ở tại điểm chạm tức là ở khu vực dạ con xin cảm ơn thầy con xin cảm ơn cô ạ dạ cô có thể à, liên hệ với Khema để trình tháp đều với thầy ha dạ vâng ạ dạ, chút nữa Khema sẽ đưa số điện thoại dạ vâng ạ con cảm ơn cô ạ dạ con xin à, đành để thầy và đành để cô ạ dạ. Dạ, dạ nếu không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ hồi hướng chia phước và ước nguyện dạ, xin mọi người lặp lại theo ngài à, mọi người có thể bật mic ha idame bonyam idame bonyam idame Edawada Jamedi. Edawada Jamedi. Sambadam punya sambadam. Sambadam punya sambadam. Sabe dewa numodandu. Sapa sambadi saidiya. Sapa sambadi saidiya. Sid buddha cha. Sid buddha cha. Sambadam bonya sambadam. Sambadam bonya sambadam. Sabe dewa numodandu. Sabe dewa numodandu. Saba sambadi sediya. Sabha sambadi sediya. Idame nyadina hodu. Sukida hondu nyadiyo. Sukida hondu nyadiyo. Idame nyadina hodu. Idame nyadiyo hodu. Sukida hondu nyadiyo. Sukida hondu nyadiyo. Idam uh, Mama Bonya Bhagam Mama Bonya Bhagam uh, Tava Sadanam Bhajemi Bhajemi Desabe Desabe Mesamam Mesamam Bonya Bhagam Sadhu, sadhu. Sadhu. mong cho tôi không có quan trái với mọi chúng sinh mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an cha mẹ thầy tổ thân quyến và bạn hữu không có quan trái với mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này không có quan trái với mọi chúng sinh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc cư sĩ nam cư sĩ nữ ở nơi này không quan trái với mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc cho các thí chủ cung dường tứ vật dụng không quan trái với mọi chúng sanh khỏi sự khổ tâm khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc chư thiên hộ pháp nơi tu viện nơi cư ngụ này và nơi đây mong cho các chư thiên hộ pháp không quan trái với mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm cả chúng sanh chúng sanh có hô hấp các sinh vật động vật mọi chúng sanh có thân và tâm mong cho tất cả đàn bà đàn ông bậc thánh người phàm chư thiên loài người những ai không còn hạnh phúc không có quan trái lẫn nhau thoát khỏi sự khổ tâm khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc hết khổ đau không bị tước đoạt vì hạnh phúc đã có tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra nơi phương đông nơi phương tây nơi phương bắc nơi phương nam nơi hướng đông nam nơi hướng tây bắc nơi hướng đông bắc nơi hướng tây nam ở ở hướng trên mong cho tất cả chúng sanh chúng sanh có hô hấp các sinh vật động vật mọi chúng sanh có thân và tâm mong cho tất cả đàn bà đàn ông các bậc thánh người phạm chư thiên loài người những ai không còn hạnh phúc không có quan trái lẫn nhau thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc hết khổ đau không bị tước đoạn đi hạnh phúc đã có tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra xa như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân hiểm nguy cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân hiểm nguy cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính phật với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính pháp với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính tặng cho tôi không có quan trái với mọi chúng sinh mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho cha mẹ thầy tổ thân quý và bằng hữu không có quan trái với mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này không có quan trái với mọi chúng sinh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho tất cả chư tăng sa di cư sĩ nam và cư sĩ nữ ở nơi này không có quan trái với mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho các thí chủ cúng dường tư phục dụng không có quan trái với mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc chư thiên hộ pháp nơi tu viện nơi cư ngụ này và nơi đây mong cho các chư thiên hộ pháp không có quan trái với mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho tất cả chúng sanh chúng sanh có hô hấp các sinh vật động vật mọi chúng sinh có thân và tâm mong cho tất cả đàn bà đàn ông các bậc thánh người phàm chư thiên loài người những ai không còn hạnh phúc không có quan trái lẫn nhau thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc hết khổ đau không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra nơi phương đông nơi phương tây nơi phương bắc nơi phương nam đông nam nơi hướng tây bắc nơi hướng đông bắc nơi hướng tây nam ở hướng dưới ở hướng trên mong cho tất cả chúng sanh chúng sanh có hô hấp các sinh vật động vật mọi chúng sanh có thân và tâm cho tất cả đàn bà đàn ông các bậc thánh người phàm còn hạnh phúc không có quan trái lẫn nhau thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc hết khổ đau bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra xa như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận với những khổ thân và hiểm nguy xa như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân và hiểm nguy xa như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân hiểm nguy với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính phật Kaveru Homi Mong cho tôi không có quan trái với mọi chúng sinh Abhyabachu Homi Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm Anigo Homi Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân Sukhiyatanam Pariharami Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc Mama Matabitu Acharyacha, Natimitacha, Sabramacarinocha. Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bạn hữu. Avira khuntu không có quan trái với mọi chúng sanh. Abhyapacha khuntu thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khuntu thoát khỏi sự khổ thân. Sukhi Atanampariharantu giữ gìn thân tâm được an lạc imasme arame sape yoginu mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này avera hontu không có quan trái với mọi chúng sinh abhyavaja hontu thoát khỏi sự khổ tâm aniga hontu thoát khỏi sự khổ thân sukhi Atanon pariharantu giữ gìn thân tâm được an lạc Imasme arame, Sape Bhikkhu Samaniraja Ubasaka Ubasikayocha Mong cho tất cả chư tăng Sa di Cư sĩ nam và cư sĩ nữ ở nơi này Avira Hontu Không có quan trái với mọi chúng sanh Abhyabaja Hontu thoát khỏi sự khổ tâm Aniga Hontu thoát khỏi sự khổ thân Sukhi Bari harantu, giữ gìn thân tâm được an lạc Onhakon Chatubakchaya đặt Gia Cả Mong cho các thí chủ cúng dường tứ vật dụng Avira Hontu không có quan trái với mọi chúng sanh Abhyabhaja Hontu thoát khỏi sự khổ tâm Aniga Hontu thoát khỏi sự khổ thân Sukhiyatanam Pariharantu giữ gìn thân tâm được an lạc ông araka devata me vihare imasme avase imasme arame mong cho các chư thiên hộ pháp nơi tu viện nơi cư ngụ này và nơi đây Araka devata mong cho các chư thiên hộ pháp avira hôn tu không có quan trái với mọi chúng sanh abhyabacha hôn tu thoát khỏi sự khổ tâm aniga hôn tu thoát khỏi sự khổ thân Sukhiya Tanon Pariharantu Giữ gìn thân tâm được an lạc Sape Sata Sape Pana Sape Futa Sape Bukala Sape Atafava Bariya Banna Mong cho tất cả chúng sanh Chúng sanh có hô hấp Các sinh vật, động vật Mọi chúng sanh có thân và tâm Sapatillo, Sape Burisa, Sape Arya, Sape Anarya, Sape Dewa, Sape Manusa, Sape Vini Patika. Mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc. Avira Khôn Tu không có quan trái lẫn nhau. Abhyapacha khốn tu Thoát khỏi sự khổ tâm Aniga khốn tu Thoát khỏi sự khổ thân Sukhiyatanam Pariharantu Giữ gìn thân tâm được an lạc Dukha Muchantu Hết khổ đau Yatha Latha Sampatitu Ma Vigachantu Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có Kamasaka Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra Burathimaya Disaya Nơi phương Đông Pachimaya Disaya Nơi phương Tây Uttaraya Disaya Nơi phương Bắc Dakshinaya Disaya Nơi phương Nam Burathimaya Anudisaya nơi hướng đông nam Pachimaya Anudisaya nơi hướng tây bắc Uttaraya Anudisaya nơi hướng đông bắc Dakshinaya Anudisaya nơi hướng tây nam Hethimaya Disaya ở hướng dưới Uparimaya Disaya ở hướng trên Sape Sata Sape Bana Sape Futa sape bukala sape atahafa và pariyapana mong cho tất cả chúng sanh chúng sanh có hô hấp các sinh vật động vật mọi chúng sanh có thân và tâm sapa itiyo sape burisa sape arya sape anarya sape dewa, sape manusa sape vinipatika mong cho tất cả đàn bà đàn ông các bậc thánh người phạm chư thiên loài người những ai không còn hạnh phúc avera khôn tu không có quan trái lẫn nhau abhyapacha khôn tu thoát khỏi sự khổ tâm aniga khôn tu thoát khỏi sự khổ thân sukhiyatanam pariharantu giữ gìn thân tâm được an lạc Dukha Muchantu Hết khổ đau Yatha Latha Sampatito Ma viga Vigachantu Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có Kama Saka Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra Uthon Yawa cha, Xa như cảnh giới cao nhất Athoyawa avijitu đến xuống cõi thấp nhất. Samantaya Kavalisu trong toàn thể vũ trụ. Yesatha Bhattavichara bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất. Abhyapacha Niviraja mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận. Nidukacha Nupathava và những khổ thân và hiểm nguy Bhutan, Gia Hỏa, xa như cảnh giới cao nhất. Athu à Jawa Avichitu đến xuống cõi thấp nhất. Samantacha Kavalisu trong toàn thể vũ trụ. Yesata Udake Chara bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước. Abhyabacha Niveracha mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận. Nidukhaja, Nupa Dawa và những khổ thân và hiểm nguy. Uthon Jawa, Favakacha, xa như cảnh giới cao nhất. Atho Jawa, avijitu, đến xuống cõi thấp nhất. Samanta Chakavalisu, trong toàn thể vũ trụ. Yesata Akasitara Bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí Abhyapacha Niviraja Mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận Nidukhaja Nupahadava Và những khổ thân hiểm nguy Imaya Thamanu Thamapati Patiya Bhutan Bhujemi Với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính phật imaya thamanu thamapatiya thamang pujimi với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính pháp imaya thamanu thamapatiya sankang pujimi với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính tăng Imaya Thamanu Thamma Bati Batiya Mata Bitaro Bujimi Với sự thực tập theo đúng giáo pháp Con xin hết lòng tôn kính cha mẹ Imaya Thamanu Thamma Bati Batiya Acharye Bujimi với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính thầy tổ Atha Imaya Bati Batiya Chara Mara Nonha Buri Muchisami Với sự hành thiền Mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết Idome Punyo Asavakaya Vahan Hotu mong cho phước báo của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc idame silongmakia phala nyanasa bachayo hotu mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo và quả imanu bunyafagam sapa Satanon dema chúng tôi xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sanh Sape Sata Sukita Khontu Mong cho tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui Sa thu Sa thu Sa thu Lành thai Lành thai Lành cho tôi không có quan trái với mọi chúng sinh mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho cha mẹ thầy tổ thân quý và bằng hữu không có quan trái với mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này không có quan trái với mọi chúng sinh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho tất cả chư tăng sa di cư sĩ nam và cư sĩ nữ ở nơi này không có quan trái để mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho các thí chủ cúng dường tứ vật dụng không có quan trả với mọi chúng sinh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc chư thiên hộ pháp nơi tu viện nơi cư ngụ này và nơi đây mong cho các chư thiên hộ pháp không có quan trái với mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho tất cả chúng sanh chúng sanh có hô hấp các sinh vật động vật mọi chúng sinh có thân và tâm mong cho tất cả đàn bà đàn ông các bậc thánh người phàm chư thiên loài người ai không còn hạnh phúc không có quan trái lẫn nhau thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc hết khổ đau không bị tức là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra nơi phương đông nơi phương tây nơi phương bắc nơi phương nam nơi hướng đông nam nơi hướng tây bắc nơi hướng đông bắc nơi hướng Tây Nam Ở hướng dưới Ở hướng trên Mong cho tất cả chúng sanh Chúng sanh có hô hấp Các sinh vật Động vật có thân và tâm cho tất cả đàn bà đàn ông các bậc thánh người phàm chư thiên loài người còn hạnh phúc không có quan trái lẫn nhau thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc hết khổ đau đoạn đi hạnh phúc đã có tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra xa những cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận với những khổ thân và hiểm nguy xa như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân và hiểm nguy xa như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân hiểm nguy với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính phật Shigeru Homi Mong cho tôi không có quan trái với mọi chúng sinh Abhyabachu Homi Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm Anigo Homi Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân Sukhiyatanam Pariharami Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc Mama Matabitu Acharyaja, Natimitaja, Sabramajarinoja. Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bằng hữu. Avira khôn không có quan trái với mọi chúng sanh. Abhyapacha khôn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khôn thoát khỏi sự khổ thân. Sukhi Atanampariharantu giữ gìn thân tâm được an lạc imasme arame sape yogino mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này avera hontu không có quan trái với mọi chúng sinh abhyavaja hontu thoát khỏi sự khổ tâm aniga hontu thoát khỏi sự khổ thân sukhi atanon pariharantu giữ gìn thân tâm được an lạc imasme arame sape bhikkhu samaniraja ubasaka ubasikayocha mong cho tất cả chư tăng sa di cư sĩ nam và cư sĩ nữ ở nơi này avira khontu không có quan trái với mọi chúng sanh abjabaja khontu thoát khỏi sự khổ tâm Aniga Hontu thoát khỏi sự khổ thân Sukhi Atanang Pariharantu giữ gìn thân tâm được an lạc On Hà cha giả đặt Gia Cả Mong cho các thí chủ cúng dường tứ vật dụng Avira Hontu không có quan trái với mọi chúng sanh Avyabhaja Hontu thoát khỏi sự khổ tâm Aniga Hontu thoát khỏi sự khổ thân Sukhiyatanam Pariharantu giữ gìn thân tâm được an lạc ông araka devata ismaime vihare imasme avase imasme arame mong cho các chư thiên hộ pháp nơi tu viện nơi cư ngụ này và nơi đây araka devata mong cho các chư thiên hộ pháp Avira hôn tu không có quan trái với mọi chúng sanh abhyabacha hôn tu thoát khỏi sự khổ tâm aniga hôn tu thoát khỏi sự khổ thân Sukhiya tanong pariharantu Giữ gìn thân tâm được an lạc Sape sata Sape pana Sape futa Sape bukala Sape atafava Bariya bana Mong cho tất cả chúng sanh Chúng sanh có hô hấp Các sinh vật, động vật mọi chúng sanh có thân và tâm Sapatillo, Sape Burisa, Sape Arya, Sape Anarya, Sape Dewa, Sape Manusa, Sape Vini Patika. Mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, Avira Khontu, không có quan trái lẫn nhau. Abhyapacha khốn tu thoát khỏi sự khổ tâm Aniya hontu thoát khỏi sự khổ thân Sukhiyatanam Pariharantu giữ gìn thân tâm được an lạc Dukha Muchantu hết khổ đau Yatha Latha Sampatitu Ma Vigachantu không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có Kamasaka Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra Burathimaya Disaya Nơi phương Đông Bachimaya Disaya Nơi phương Tây Uttaraya Disaya Nơi phương Bắc Dakshinaya Disaya Nơi phương Nam Burathimaya Anudisaya nơi hướng đông nam Pachimaya Anudisaya nơi hướng tây bắc Uttaraya Anudisaya nơi hướng đông bắc Dakinaya Anudisaya nơi hướng tây nam Hethimaya Disaya ở hướng dưới Uparimaya Disaya ở hướng trên Sape Sata Sape Bana Sape Futa Sape Bukala, Sape Atahafa và Pariyapana. Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm. Sapa Itiyo, Sape Burisa, Sape Arya, Sape Anarya, Sape Deva, Sape Manusa, Sape Vinipatika mong cho tất cả đàn bà đàn ông các bậc thánh người phạm chư thiên loài người những ai không còn hạnh phúc avera khôn tu không có quan trái lẫn nhau abhyapacha khôn tu thoát khỏi sự khổ tâm aniga khôn tu thoát khỏi sự khổ thân sukhiyatanam pariharantu giữ gìn thân tâm được an lạc Dukha Muchantu Hết khổ đau Yatha dạ Latha Sampatito Ma Vigachantu Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có Kama Saka Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra Uthon Yawa cha, Xa như cảnh giới cao nhất Athuyawa avijitu đến xuống cõi thấp nhất. Samantaya Kavalis trong toàn thể vũ trụ Yesatha Bhattavichara bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất Abhyabhaja Niviraja mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận Nidukaja Nupathava và những khổ thân và hiểm nguy Uthon và Hỏa xa như cảnh giới cao nhất Athu à Jawa Avichitu đến xuống cõi thấp nhất Samantacha Kavalisu trong toàn thể vũ trụ Yesata Udaki Chara bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước Abhyavacha Niveracha mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận Nidukhaja Nupa Dawa và những khổ thân và hiểm nguy Uthon Jawa Favakaja xa như cảnh giới cao nhất Atho Jawa avijitu đến xuống cõi thấp nhất Samanta Chakavalisu trong toàn thể vũ trụ Yesata Akasichara bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí Abhyapacha Niviraja mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận Nidukhaja Nupahadava và những khổ thân hiểm nguy Imaya Thamanu Thamapati Patiya Buddha Bujemi với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính phật imaya thamanu thamapati patiya thammang pujimi với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính pháp imaya thamanu thamapati patiya sẵn con pujimi với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính tăng Imaya Thamanu Thamma Bati Batiya Mata Bitaro Bujimi Với sự thực tập theo đúng giáo pháp Con xin hết lòng tôn kính cha mẹ Imaya Thamanu Thamma Bati Batiya Acharye Bujimi với sự thực tập theo đúng giáo pháp con xin hết lòng tôn kính thầy tổ Atha Imaya Bati Batiya Chara Mara Nonha Buri Muchisami Với sự hành thiền, Mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết Idome Punyon Asavakaya Vahan Hotu mong cho phước báo của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc idame silomakia phala nyanasa bachayo hotu mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo và quả imanu bunyaphagam sapa Satanon dema chúng tôi xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sanh Sape sata sukita hontu mong cho tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui sa thu sa thu sa thu lành thai lành thai lành